ติเป็นสำคัญถ้าเราปฏิบัติอย่างอื่นเพราะว่าไม่สนใจไม่สนใจไม่สังโยสุขการผมจะปฏิบัติไม่แน่นอนนะอาจจะมนุษย์ไดผลได้แต่ว่าบางทีเชื่อไดกถ้าเราเพราะว่าไม่ตรงในทางในทาในการปฏิบัติจริงๆเรื่องหนึ่งต้องเข้าถึงสังโยช ข้าพิจารณาสรัทธายริถีข้อที่สองนิสิวิชาข้าวีสามคือระดับปัจจานข้อที่สี่การมีขันธะข้อที่ห้าปฏิระข้อที่หกคือเราพระข้อที่เจ็ดอริยราชข้อที่แปดมานะข้อที่เก้าอุปจักข้อที่สิบอริย ข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันกัหุทางคามีถ้าทำข้อที่สี่ที่ห้าได้ก็เป็นข้านาคามีถ้าทำข้อที่สิบได้ก็เป็นพระอรหันต์มีการตัดสินเรื่องจริงๆถ้าเพูดการแัดปฏิบัติ เขาตัดเป็นข้อเดียวคือข้จต้นที่เรียกว่าสกายวิจิตเพราะว่าื่อที่จะศึกษาเฉพาะสกายวิจิตข้อเที่ยวนี่จะไม่ได้ถึงคนทั้งประเทเคืออุปติปัญโยหร่อวิจิตปัญโยคนของประเทศนี้เป็นคนที่มีบาร จะต้องศึกษาแระพิทธสิบแค่จระพุทธมัยยะเรื่อพอสอนมันได้ เพราะเราเป็นที่ดีสูงที่พระธาตุระมาทพระเจ้ามีสอนเพราะที่นี้ไม่มีทางรู้มรรคผลมีทางเดียวคือพระบายูมิอัะน้าั้เรา่องข้อที่หนึ่งที่เรียกวายที่สี ามชั้นก็ไม่เหมือนกันถ้าเรามุ่งให้โสดาบันกับพระสุทาคามีก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตให้คนมาสัตว์ทั้งหมดทั้งตายนั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนีไม่มีคนเหลือตายตายคนตายตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านเนี่ยตายในขั้นรับรู้ ตายเราตายได้เราไปไหน ถ้าเรามีความดีถ้ามีผลสนับสนุนก็ไปสู่สุคติสวรรค์เป็นต้น าเนไม่ถูกุทานุม่ถูกรมานุสติสังขารุกติคือการยอมนับนัถือพระพุทธเจ้าถือพระธรรมนับถือรอริยสงฆ์ด้วยปัญญาท่านหมดไม่ต้องใช้ปัญญานะถือว่าพระเป็นพระประเวทเมือหว่ยอมรับนับถือไม่นานนะต้องถือว่าพระที่ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบ เพราะว่าท่านปฏิบัติดีท่านปฏิบัติชอบเราปฏิบัติตามท่านเราก็ดีเราก็ชอบตามท่านด้วยเพราะว่าท่านปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบจะยอมรับมันถึงเราไม่เลยตามทำด้วยท่านมีความจำเป็นต้องใช้เวลาเรื่องความเราต้องเลือกพระเหมือนกันพระมีรูร่องเหมือนกัน พุทธเจ้าดีแน่พระบิดาคนนึ่งเราจะรู้พระเจ้าดีหรือดีในการทำสั่งสอนท่านทุกท่านก็ทำพระเจ้าไม่มีการหยุดเยือนมีอย่างเดียวเพื่อจะมีความสุขโดยเฉพาะอย่างนี้เราเห็นคนมีหันสูที่มีความจำเป็นต้องใช้เป็นปกต พระเจ้าเลยทรงสอนวันหนึ่งเมตตาความรักทุกคนต่างคนต่างรักกันคนรักคนคนรักกันไม่ทำได้ที่เไม่กันเพราะเรื่องราวใจของสามต่างคนต่างช่วยเหลือกันสามนักศึกษามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาไม่พยาใครทุกงใครได้ดีก็ใครดีด้วย ก็ดิธีเลียขาใครคนใดมีการทุกข์หนักตามสุขขอกันถ้าเราไม่สามารถจะช่วยเได้เราพยายางเาจะพร้ที่จะเ่ียในเรื่องนี้ได้ ไม่ใชพระอริยะไม่ในะพระอริยสงฆ์จะแนะนำทางเดียวคือไปสวรรค์เป็นอย่างต่ำตรงนี้ก็เป็นในเรื่องที่สุดพระอริยสงฆ์จะแนะนำทางเดินมากกว่าจะเป็นในฐานะทู้ดินบารมีทั้งคนไม่เหล่อกันทั้งนั้นมีทางอย่างเดียวก็จะขึ้นก็ต้องดูกำลังใจคนไม่กำลังใจคนไม่แค่ไหน ถ้าเขาสามารถจะปฏิบัติตนให้สวรรคได้ยนะนำให้ท่านสวรรคสามารถจะปฏิบัติตนให้ตนได้ยนะนำท่านตนถ้าสามารถจะปฏิบัติได้ยนะนำท่านทานท่านเียนกำลังใจคนกำลังใจคนไม่ทันรังนี่ครอพูดเรื่องของพระสงฆ์ที่เราคนยอมรับนับถือเพราะว่าอย่าลืมว่าพระสงฆ์จะต้องมีถึงคำสั่งพระเจ้านะ ว่าพระหนึ่งหนึ่งหนึ่งทำเดือดใหม่ๆก็หนึ่งใจแต่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณนะต้องเรียกสมมติสงฆ์เพื่สมมติสงฆ์นี่บางท่านก็ดีบางท่านก็ไม่ดีนะอย่างที่พระเจ้าทรงแนะนำว่าในโลกทั้งโลกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง ไปตาแล้วไม่มีสภาพสูงเป็นตัวทำไใที่ยังไม่ถึงนานถ้าเราทำดีก็ได้เกคนบ้างได้เกิดทวาบ้างนางฟ้บ้างคนบ้างถ้าเราทำเชื่อก็ได้กดสัตวนรกบ้างได้เกิดกรรมในกายบ้างได้เกิดขัน ถ้าบางเดอนถ้าบางองค์ในสองตายแล้วมีสภาพสูงอย่างนี้เขาไม่ถือว่าเป็นพระสงฆ์มันไม่็นพระสงฆ์คือถ้าค้านทำสองไม่ถูกต้องว่าที่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่